Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում Փակbaşնի տիրական ընկերության պոլիկլինիկական բաժանմունքից։ Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերության պոլիկլինիկական բաժանմունքի մասնաշենքը շահագործման է հանձնել քիչ ուշացումով, որը ամենևին էլ չի խանգարել, որպեսի բուժմիավորումում լիարժեք ձևով կատարեն լաբորատոր հետազոտությունները, ժամանակին կանխարգել են հիվանդությունները եւ այլն։ Պոլիկլինիկական բաժանմունքը ղեկավարում է վիրաբույժ Արմեն Նազարեթյանը։ Նա ծնվել է Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքում, ավարտել է Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը, սովորել է ասպիրանտուրայում եւ 2007 թվականին տեղափոխվել Արցախ։ Ղեկավարել է Գետավանի տեղամասային հիվանդանոցը եւ արդեն 2010 թվականից բժիշկը շրջանային պոլիկլինիկական բաժանմունքի ղեկավարն է։ Մինչ բուն թեմային անցնելը շնորհալի վիրաբույժը նշեց, որ Արցախը կարծես հարազատ ծննդավար վայր լինի, չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող եմ աշխատել մեկ այլ տեղ խոստովանում է նա։ Խոսելով պոլիկլինիկական բաժանմունքի ծառայությունների մասին, պարոն Նազարեթյանը իր երախտագիտությունը հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը, ԼՂ առողջապահության նախարարությանը, քանի որ հիվանդի բուժման համար անչափ կարևոր է նրա հիվանդության ճիշտ ախտորոշումն ու կանխարգելումը, եւ այս հանգամանքը հաշվի առնելով ԼՂ կառավարությունը պոլիկլինիկական բաժանմունքը զինել է ժամանակակից բուժ սարքավորումներով։ Անդրադառնալով լաբորատոր բաժանմունքին։ Պոլիկլինիկական բաժանմունքի ղեկավարն ասաց, որ այստեղ աշխատում են գործին քաջատեղյակ մասնագետներ, ինչը շատ է օգնում աշխատանքին։ Վերջերս Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորման Փակբանիտրական ընկերության մի խումբ բուժաշխատողներ վերապատրաստման դասընթացների են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Խոսեցինք նաեւ ընտանեկան բժշկության մասին, քանի որ զրուցակիցս քաջացանոթ է ընտանեկան բժշկությանը եւ համոզված է, որ ընտանեկան բժշկությունը մուտք գործի նաև Արցախ։ Խնդրեմ պատմեք ձեր մասին, որովհետև սա ձեր առաջին հանդիպումն է Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի հետ։ Տվել եմ 1970 թվականին ավարտել եմ Մխիթար Հերացու անվան Երևանի բժշկական համալսարանը, Այնուհետև անցել եմ արդինատուրը ընդհանուր վիրաբուժության գծով, ընտանեկան բժշկության գծով, սովորել եմ ասպիրանտուրայում բժիշկների վերապատրաստման։ 2007 թվականի հուլիսից աշխատում եմ Մարտակերտի շրջանում Գետավանի տեղամասային հիվանդանոցի վարիչ եմ եղել եւ 2010 թվականից մինչ այժմ տեղափոխվել եմ Մարտակերտի պոլիկլինիկայի վարիչ։ Այսինքն ծնվել եւ կրթվել եք Հայաստանի Հանրապետությունում, սակայն աշխատում եք եւ ձեր կյանքը նվիրում եք արցախցիներին։ Այո, այդպես ստացվեց եւ չեմ զղջում դրա համար։ Պարոն Նազարեթյան, պոլիկլինիկական բաժանմունքը անչափ կարևոր է բուժ համագարկում եւ որքան ինձ հայտնի է Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորման պոլիկլինիկական բաժանմունքը փոքրինչ ուշ կառուցվեց, այո։ Շենքը հիմնովին այո, ուշ կառուցվեց, սակայն պոլիկլինիկական ծառայությունը պետության կողմից բարձր հովանավորման տակ է եղել ամեն ինչպես է սովորաբար ցանկացած ցիվիլիզованный երկրում զբաղվում են ինչով ավելի շատ պրոֆիլակտիկայով, քան թե բուժման եւ այդ առողջապահության առաջնային օղակների հիմնական աշխատանքը ինչու՞մ է կանում կանխել, կանխարգելել հիվանդությունները, ոչ թե հիվանդությունը զարգանա նոր բուժեն։ Ոստի պոլիկլինիկական ծառայությունը նաեւ մեր պետությունում հիմքերը դրված են բարձր մակարդակի վրա եւ բացարձակապես շենքի կոսմետիկ, ասպես ասած, վիճակը չէր ազդում ծառայության վրա, իսկ այս հիանալի շենքը նվերստանալուց հետո բնականաբար արդեն նույն բժիշկները, նույն հիվանդները հանդավառությամբ են մոտենում այդ հարցին եւ ավելի ուրախadir, ավելի նվիրված փորձում ենք մեր առողջապահությունը Սա շենքի արտաքինն է, իսկ ներսները այսքան գեղեցիկ աշխատանքները նույնպես դիսկին հարիր ձևով են կատարվում այստեղ։ Հագեցած ենք նորանոր սարքերով, ռենտգեն ապարատուրայով, սոնոգրաֆիկ ապարատներով, լաբորատորիայով, բիոքիմիական անալիզատորներով, այսինքն կարողանում ենք ապահովել հիվանդների զննման եւ դիագնոստիկ լաբորատոր գործիքային հետազոտման կարելի ասել նորագույն եւ բարձրակարգ մեթոդները։ Ունենք լավ մասնակիցներ, որոնք վերապատրաստումներ են ստացել թե քաղաք Երևանում, թե ճուչ է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այնպես որ դեռ պատվով պահում ենք պետության կողմից մեզ վստահված առողջապահության։ Ինչ հիմնահարցեր ունի պոլիկլինիկական բաժանմունքը։ Այսօրվա առով գրեթե ոչ մի հիմնահարց չունի, այսինքն մենք հիմնովին ապահովված ենք ամեն ինչը։ Պետությունը հնորություն կրկնում, հոգատանում ժողովրդի մասին, հոգատանում ժողովրդի առողջության մասին բնականաբար ցանկացած պահանջ, որը ներկայացնում է մեր ՇԲՄ նախարարություն, բավարարում է։ Գիտեմ, որ միշտ էլ մասնագետի պակաս եղել է ու կա, լավ մասնագետի պակաս եղել է ու կա եւ Արցախում, եւ Արցախի սահմաններից դուրս, եւ ողջ աշխարհում միշտ էլ լավ մասնագետ ասում են, տաշած քարը գետնին չի մնա։ Այո եւ կարծում եմ ընտանեկան բժշկությունը, որը արդեն տարածված է աշխարհում, ժամանակ է որ նայ մուտք գործի Արցախ։ Առավել եւս երբ դուք քաջածանոթ եք այդ ընտանեկան բժշկությանը, ձեր խոսքը այդ մասին։ Չեմ կարծում, որ ընտանեկան բժշկության ներմուծումով Արցախ ինչ-որ կտրուկ փոփոխություններ կլինի մեր առողջապահության ոլորտում, բայց որոշակի աշխատանքներ կապված նույն բժիշկների ծանրաբեռնվածության հետ իհարկե կթեթևանա։ Քանի որ նորից եմ շեշտում, առողջապահության առաջնային օղակը ոլորտը մեծ դեր ունի ժողովրդի առողջության հետ կապված։ Իսկ իշ վերաբերում է մասնագետներին, այո, իհարկե ունենք բավականին երբեմն պակաս ենք զգում։ Քիթ կոկորտականջի մասնագետ չունենք, տրավմատոլոգիա չունենք, վիրաբույժներն են զբաղվում տրավմատոլոգիայով։ Ցանկալի է, որ ավելի մեծ ուշադրություն դարձավ իր մասնագետների վրա։ Մեծ սիրով կընդունենք, մեծ սիրով կօգնենք, կաջակցենք, որպեսզի ել ավելի բարելավենք Հաջորդ զրուցակցուհիս բաժանմունքի գլխավոր բուժքույր Նարինե Արուշանյանն է։ Տիկին Նարինեն ունի աշխատանքային տարիների երկար փորձ։ Անկեղծ ասած, ինձ ողջորեց այն, որ նախքան բաժանմունքի մասին պատմելը, բուժքույրը խոսեց Ֆլորենս Նայթինգելի սկզբունքների մասին, առավել եւս կանգառավ այն սկզբունքների վրա, որտեղ ասվում է, որ բուժքույրը պետք է լինի հարուստ եւ գիտելիքներով եւ փորձով, եւ որ բուժքույրությունը եւ գիտությունը եւ արվեստ Որն է բուժքրոջ նպատակը։ Իր խոսքն այսպես է. շարունակում Տիկին Նարինեն եւ հարցին պատասխանում։ Առողջությունը ներկայացնում է հսկայական արժեք, ինչպես առանձին անձի ողջ հասարակության համար, այնպես էլ բուժքրոջ։ Նշեմ նաեւ, որ Նարինեն նոր է նշանակվել պոլիկլինիկական բաժանմունքում որպես գլխավոր բուժքույր։ Ահա թե ինչու իմ զրույցը նրա հետ սկսեցի շնորհավորանքներով։ Տիկին Նարինե, մենք շնորհավորում ենք ձեզ, որովհետև Միջինբուժ աշխատողների դերը անչափ մեծ է բուժ համագարքում։ Անշուշտ դուք համեստորեն չցանկացաք ասել, թե ինչու են ձեզ նշանակել, իհարկե գտել են եւ նշանակել են, որովհետեւ գլխավոր բուժքույրը դա գլխավոր բուժքույր է։ Այժմ պատմեք պոլիկլինիկայի մասին։ Ինչպես է կարևորում պոլիկլինիկայի դերը բուժ համակարգում, մարտակերտիների կյանքում, Ուրեմն պոլիկլինիկան մենչ կառուցելը կարելի ասել, որ բոլորիս երազանքն է եղել դա եւ աշխատողների, եւ բնակիչների, եւ ընդհանրապես ամբողջ ենթաշրջանի համար, քանի որ սпасարկում ենք եւ ենթաշրջանն եւ ասեմ որ մարտակերտում նոր բնակիչները օրեցօր ավելանում են դա զինծառայողների ընտանիքներն են արդեն էլ կապ չունի ով որտեղից է գալիս եւ ուր է գնում եթե բնակվում է թեկու ժամանակավոր Մարտակերտում, ապա մենք պարտավոր ենք եւ իրենց առաջնահերթ իրենց սпасարկել, այսինքն իրենց ընտանիքներին սпасարկել։ Իսկ ընդհանրապես պոլիկլինիկայի աշխատանքը այն է, որ անշահախնդրորեն սпасարկել մեր բնակիչներին, քանի որ դեռ այս չհայտարարված պատերազմը վերջացած չէ եւ յուրաքանչյուր պահում ենք սпасում ենք անակնկալներ ճշնամու կողմից եւ այդ իսկ պատճառով էլ ուզում ենք որպեսզի բոլոր հարմարությունները ունենանք մեր պոլիկլինիկայում, բոլոր սարքավորումներով հագեցված լինի պոլիկլինիկական շենքը եւ հիվանդներին սպասարկենք արագորեն եւ մատչելի լինի եւ ինչպես կարելի ասած հարմար լինի որ เป զի հիվանդները դժգոհ չգնան, չհեռանան դժգոհ մեզանից։ Դրա համար էլ աշխատում ենք եւ ունենք սանիտար կեքը, աշխատում ենք եւ քույրերն են օգնում թե մակրության տեսակետից, թե ընդհանրապես էլի աշխատանքի մեջ իրար օգնելով քույրը բժշկի ասում են կցորդ չի, բայց օգնականն է, իսկ հավաքարարներն էլ աշխատում են համալրեն այդ ամեն ինչի թերությունն, պակասն, այսինքն իրենց մակրության իրենց հասանելիք աշխատանքներով։ Որքան ինձ հայտնի է վերջին այսպես ասած ժամանակակից ամենավերջին սարքավորումներից այսօր տեղադրված են ձեր պոլիկլինիկայում հատկապես ինչը կառանցնեիք այսօր մենք ունենք ժամանակակից արդի սարքավորումներով համալրված է ինչպես նշեցի այսօր ունենք ժամանակակից ռենտգեն ապարատ էնդոսկոպ ապարատներ ունենք կարդիոգրամայի ավելի հեշտ já podem na արագ կատարվող, ավելի հեշտ սպասարկվող, ավելի մատչելի ձևով կատարվող էլեկտրասրտագրամայի ապարատներ, ինչը բավականին օգնում է ձեզ, այո, աշխատանքում։ Այո, այո, շատ մեծ դեր է խաղում, շատ մեծ նշանակություն ունի այդ ամենը, ունեն ժամանակակից լաբորատոր սարքավորումներ, օրինակ առաջ երբ հիվանդը գալիս էր թեկուզ շաքարի համար, նրանք օգտագործում էին, երացնում էին, որպեսզի մի ինչ որ արդյունքի հասնեն, այսօր այդ ամենը կատարում է ապարատը, մի միայն թե ունենալու համատ քույրեր եւ դա ունենք եւ ունենք եւ մեզ եւ մեկը եւ մյուսը որի արդյունքում եւ ոչ հիվանդներն են դժգոհ հեռանում եւ աշխատանքն ենք նորմալ կատարում եւ հասնում են սպասարկումները բնակչությանը ունենք այդ ժամանակակից ապարատները այսօր Բարեկամներ դուք լսեցիք հաղորդում Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության պոլիկլինիկական բաժանմունքից։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը՝ օգտակար խորհուրդներ։ ինչպես պաշտպանել աչքերի շուրջ մաշկը։ Արևից մենք սովորաբար կկոցում ենք աչքերը, ինչը բերում է աչքերի շուրջ մանր կնճիրների առաջացմանը։ Սրանից խուսափելու համար գրեք արևային ակնոցներ եւ օգտագործեք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանող կրեմ։ Արդեն գոյացած մանր կնճիրների դեմ կարելի է պայքարել կանաչ թեյի օգնությամբ։ Անհրաժեշտ է եփել կանաչ թեյի երկու փաթեթ, թեթև սառեցնելուց հետո դնել աչքերի շրջանում եւ թող թողնել այդպես 10 րոպե։ Ինչպես ենք պաշտպանում մաշկը փոշուց։ Ամրան շրջանում մեր քրտնագեղձերը երկու անգամ ավելի ինտենսիվ են աշխատում, այդ պիսով նրանք պաշտպանում են մեր օրգանիզմը գեր տաքացումից։ Փողոցային փոշին եւ գեղտը հեշտությամբ կպչում են մաշկի մակերեսին, խցանելով ծակոտիկներն ու չթողնելով, որ մաշկը նորմալ շնչի։ Դեմքի վրա սկսում են բազմանալ վնասակար բակտերիաներ, որը բերում է բացասական հետևանքների եւ մաշկի վիճակի վատացման։ Այստեղից հետևում է, որ նույն նույնիսկ ամենաչոր մաշկն ամրանը պետք է խնամքով մաքրել։ Իսկ ինչպես մաքրել չոր մաշկը, խիստ արգելված է մաքրել չոր մաշկն օճառով եւ հիմքեր բարունակող միջոցներով։ Կարելի է օգտվել փրփուրներից, դեղաբույսերի թուրմերից։ Եթե դուք աշխատավայրում եք, ապա հեշտությամբ կարող եք մաշկը մաքրել սովորական չոր անձեռոցիկով։ Պետք չէ օգտագործել խոնավ անձեռոցիկներ, քանի որ նրանք պարզապես կտարած են գեղտը մաշկի մակերեսին, իսկ սպիրտ պարունակող անձեռոցիկները կչորացնեն նուրբ մաշկային ցածկույթը Տուն հասնելիս պետք է անպայման մաքրել մաշկը եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր չոր մաշկ ունեն, պետք է օգտագործեն սկրաբեր, բայց ոչ ավելի քան շաբաթը երկու անգամ։ Մնացած օրերին այդ նպատակով կարելի է օգտագործել շոքե խաշած վարսակի փաթիլները։ Իսկ ինչպես մաքրել յուղոտ մաշկը։ Յուղոտ մաշկ ունեցողները հաճախ անտեսում են ցերեկային կրեմի օգտագործումը, արդյունքում փոշին ու կեղտը մստում են դեմքի մաշկին եւ խցանում են ծակոտիկները։ Աղտոտումից կարելի է խուսափել բարբերաբար օգտագործելով կրեմ եւ դիմափոշի։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այս կանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում